Pradžios knyga, 18 skyrius. Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės ažulų, kai jis sėdėjo palapinės priengyje, pačioje dienos kaitroje. Jis, pakėlęs akis, pamatė tris vyrus, stovinčius prieš jį. Jis išbėgo iš palapinės ir nusilenkęs iki žemės tarė Mano viešpatė, jei radau malonę tavo akise, prašau, neplenk savo tarno. Leiskite atnešti šiek tiek vandens, nusiplauti kojoms, pailsėkite po medžiu, kol atnešiu duonos kasnį jums pasistiprinti. Po to galėsite toliau keliauti, nes tam juk atėjote pas savo tarną. Jie tarė, daryk taip, kaip sakėjai. Abromas nuskubėjo į palapinę pasarą ir tarė, skubiai įmaišyk tris saikus geriausių miltų ir iškep papločių. Abromas nubėgo pas gyvulius ir, paėmęs rinktinį veršiuką, padavė tarnui, o tas skubėjo jį paruošti. Jis ėmė sviesto, pieno ir veršiuką, kurį buvo paruošęs, ir patekė jiems, o jis pats, jiems valgant, stovėjo prie jų po medžiu. Jie paklausė jo, kur yra tavo žmona Sara? Jis atsakė, palapinėje. Vienas iš jų tarė, aš tikrai sugrįšiu pas tave kitais metais šiuo laiku. Ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo metu Sara klausėsi palapinės priengyje, kuris buvo už jų. Abromas ir Sara buvo seni sulaukę žilos senatvės. Sarai nebebūdavo to, kas būna moterims. Todėl Sara savyje juokiasi. Būdama pasenusi ir mano viešpačiui esant senam, argi dar turėsiu malonumą? Viešpats tarė Abromui. Kodėl Sara juokiasi sakydama, ar aš iš tikrųjų gimdysiu, būdama pasenusi? Ar yra kas nors viešpačių neįmanoma? Kitais metais, numatytų laiku, aš sugrįšiu pas tave ir Sara turės sūnų. Sara gynėsi, sakydama, aš nesijokiau, nes išsigando. O jis tarė, ne, tu jokeisi. Po to tie vyrai pakilo ir ėjo Sodomos link o Abraomas ėjo su jais, norėdamas juos palidėti. Viešpats tarė, ar aš slėpsiu nuo Abraomo, ką ketinu daryti. Juk Abraomas tikrai taps didelė ir galinga tauta. Jame bus palaimintos visos žemės tautos. Nes aš žinau, kad jis įsakys savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis viešpatės kelio ir daryti, kas yra teisinga ir teisu, kad viešpats galėtų ištesėti Abromui, ką jis apie jį kalbėjo. Viešpats tarė, Sodomos ir Gomoros šauksmas yra garsus, o jų nuodėmė labai sunki. Aš nusileisiu ir pažiūrėsiu, ar jų nusikaltimai atitinka šauksmą pasiekusi mane. Jeigu ne, aš sužinosiu. Tie vyrai ėjo toliau, o Abraomas pasiliko bestovys viešpatės akivaizdoje. Abraomas priartėjęs tarė, ar sunaikinsi teisųjį kartu su nusikalteliu? Galbūt 50 teisiųjų yra mieste ar tikrai sunaikinsi ir net leisi tai vietoviai dėl penkių dešimčių teisiųjų. Tai nėra tavo būdas nužudyti teisųjį su nusikalteliu, kad teisusis gautų tą patį kaip piktadarys. Ar visos žemės teisėjas pasielgs neteisingai? Viešpats tarė, jei Sodomos mieste rasiu penkiasdešimt teisiųjų, taip pasigailėsiu visos vietovės. Abromas atsakė, štai, išdrisau kalbėti viešpačiui, nors esu dulkė ir pelenai. Galbūt iki 50 teisiųjų truks penkių, ar dėl 45 sunaikinsi visą miestą. Jis tarė, nesunaikinsiu, jei ten rasiu 45. Abromas toliau kalbėjo. Galbūt ten atsiras tik keturiasdešimt. Jis atsakė, dėl keturiasdešimties nesunaikinsiu. Tada jis tarė, nesirūstink viešpate, kad dristu kalbėti. Galbūt ten atsiras tik trisdešimt. O jis atsakė, nieko nedarysiu, jei ten rasiu trisdešimt. Tada jis tarė, štai, išdrisau kalbėti viešpačiui. Galbūt ten atsiras dvidešimt. O jis atsakė, nesunaikinsiu ir dėl dvidešimties. Tada jis tarė, nesirūstink viešpate, jei išdrysiu dar kartą kalbėti. Galbūt ten atsiras dešimt. O jis atsakė, nesunaikinsiu ir dėl dešimties. Viešpats, baigęs kalbėti su Abromu, nuėjo, o Abromas sugrįžo į savo vietą.